Ciu iam falis via mangiajo sur la plancon, cae vi rapide gin reprenis, dirante al vi, mal pli ol quin secundoi, ancora en ordo? Nu, vi ne esta sola. La tiel nomata quin secunda regulo estas conata tut monde. La ideo estas simpla. Se vi recaptas la mangiajon suffice rapide, bacterioe ne havas tempon por salti sur gin. Sed ciu vere funccias tiel? Unue, ni pensu pri bacterioi. Ili ne flugas, ne curas, cae certe ne teleportigas. Ioi havas etan voston, per ciu ili povas nagi, sed plei parte ili movigas per fluo de aquo au aero. Do, ciu mal pli ol quin secundoi vere suficias por resti secura. Sciencistoi faris realain experimentoin por respondi al tiu demando. Ili malcovris che en multae casoi, bacterioi povas transiri de la planco al mangiajo en mal pli ol unu secundo. Yes, ec anta ol vi ec pensas pri repreno, la bacterioi jam alvenis. venis. Cio gravas, unue la spezzo de planco. Mangiajo, ciu falas sur glatan ca helan plancon, tushas plida surfazzo sur ol sur tapisho, dogi collectas pli da bacterioi. Tamen glata planco estas pli facile purigebla dum tapisho cachas bacterioin ec post shaine bona purigado. Due, la spezzo de mangiajo estas tre grava. Malsecae au sucae mangiajoe, kiel melono, allogas bacterioin multe pli rapide ol pli secae kiel biscuito au pano. Fakte, melono povas collecti centoin da bacterioi en nur decono de secundo. Do, kio estas la vera situazio? Se vi faligas secan panon sur jus purigitan helan plankon, la risco estas relative malalta. Sed se vi faligas sucan pomon sur malpuran tapishon, nu eble ne indas preni la riscon. Tamen anta ol vi panicas, plei multae bacterioi ne estas tangerai. Ili estas cie circa uni, ec abundas en jogurto, cae multae helpas nian digestadon malpli ol cent el milionoi da bacteriae spezoe povas causi malsanon. Do, se vi hazarde mangis ion de la planco cae fartas bone, vi versaine ne besonas zorgi. Sed jen la essenza afero. Cion foion ciam vi mangias ion de la planco, vi ludas loterion pri via sano. La plei secura regulo? Se vi dubas, secvula nul secundan regulon. Simple ne mangiugin sed se vi estas mese de filmo, via plei shatata biscuito falas sur brillantan cuirean plancon, cae neniu rigardas, nu, ni ne priugios fin. Ču vi iam sekvis la quin secundan regulon, au ču vi preferas la nul secundan?